kufanya amali njema wala yushrik biibadati rabbih ahada wala asishirikishe katika ibada anazomwabudu nazo Mola wake asimshirikishe yeyote mwingine قال الشيخ حفظه الله هذه خلاصة ما تكون به النجاة يوم القيامة هيكي كيبان لك آية الله سبحانه وتعالى أما وكفوبي كيليكي تكتموك وأنجا سكو قيامة وما يكون الفوز به في هذا اليوم وكذلك كيليزا كيليان باتشو ni sababu ya mtu kufaulu siku ya kiyama wala fauza wala najata illa bihadhain al-amrayn na mtu hawezi kufaulu siku hiyo wala hataokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa mambo haya mawili falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada kwa kikao cha leo tueleza mambo haya mawili aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika mwisho wa hii aya tukufu قوله فليعمل عملا صالحا أي يجتهد أن تقع أعماله على الصلاح والسداد ajitahidi sana mwanadamu ziwe amali zake zitaangukia kuwa ni njema tena katika usawa zilizonyooka وموافقه للحق والهدى na yawe matendo yake yataafikiana na haki na uongofu فالإنسان ليس له أن يعبد الله بما شاء من الآراء والمحدثات والمخترعات وغير ذلك منادام سيو جيوياك ولا هايفاي كوكيه أموابود الله سبحانه وتعالى كوانا شتكيه كتك رايزاك مامو يوزوشي mambo aliyoyazua ambayo hayapo katika kitabu cha Allah wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yani بل المطلوب منه أن يعبد الله بما شرع بل كيله kinachotakiwa kwa mwanadamu ni kuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile sheria aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna alivyoelekezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ولهذا قوله تعالى فليعمل عملا صالحا فيه إشارة للاتباع والاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم na kwa sababu hiyo hii kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala falyamal amalan saliha hapa mna ishara ya maamrisho ya kumfuata na kumwiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam لأن العمل الصالح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما سواه فمحدثات وبدع kwa sababu ili amali iitwe hii ni amali njema basi amali njema ni ile ambayo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume chake ni uzushi ni mambo yaliyotungwa na watu na haiwezekani kuwa ibada jambo ambalo limetungwa na watu النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ودل الأمة عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه mtume wetu صلى الله عليه وسلم هكوة kheri إسبقوة أمي وانغوزة أمواكي كتك خيري كما هيو hakuna kheri isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuongoza katika kheri kama hiyo wala sharran illa wahadhara al-ummata minhu na hakuna shari yoyote isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kutokamana na shari hiyo kwa ukamilifu kabisa akafikisha ujumbe kikamilifu bila ya upungufu wa aina yoyote katika kheri akaamrisha kila kheri na katika shari akatutahadharisha umma wake kutokamana kila shari ولهذا قال صلى الله عليه وسلم na ndio pale mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yoyote mwenye kufanya amal ambayo haiko katika jambo letu hili yani dini yetu namna nilivyoifundisha mimi fahuwa raddun ay mardudun alay atarigishiwa mwenyewe Allah hana haja na amal ambayo hakuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam حتى وإن استحسنه صاحبه ورآه من أجود وأنفس الأعمال فإنه لا يقبل منه حتى أكي أكي أكيون ننزوري يلي أليزو عمل كمين أكون عمل كمين عمل جيما نزوري سانا فقال إنه خير إني خير وانه kwa moyo wake ameipenda ile amali fa innahu la yuqbalu minhu haikubaliwi kutoka kwake atarejeshiwa mwenyewe na mara nyingi mimi wapigia mfano mzuri sana mayahudi waliwapenda wali sana na manasara waliwapenda sana mitume waliotumilizwa kwao na watu wema kiasi cha kuwa imewapelekea wao walipokufa manabii katika wao waliotumilizwa kwao na walipokufa watu wema walikuwa wakijenga misikiti juu ya makaburi yao bimaana wajenga sehemu za ibada juu ya makaburi yao waijenga ile makaburi kisha wajenga sehemu za ibada kuonyesha mahaba makubwa waliokuwa nao juu ya nani juu ya watu wema إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا كما الوسم متوم صلى الله عليه وسلم anapokufa mtu mwema katika wao wao hujenga juu ya kaburi lake hujenga msikiti ni sehemu ya ibada kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hukumu kali sana juu ya hao watu ambao wao hili jambo wamelipendelea kuwa liwe waona ni ibada waona wajikaribisha na Allah sababu kuwapenda watu wema ni ibada kuwapenda mitume ni ibada watakikana uwapende watu waheri watakikana uwapende mitume mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ulaika shirarul khalqi 'inda Allah hawa ndio watu waovu kabisa mbele ya Allah shiraru alkhalqi inda Allah ah lakini wamfanya jambo zuri wao waona wamelipenda lile jambo kaliona ni zuri hii ni khairi حكم ياو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكلعنيوة لعنة يا الله يجو يا يهود لما نصارى wamechukulia makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti na wao walikuwa waona wafanya kheri lakini kwa kuwa ile wanaoita kheri haikuwa katika mipaka ya kisheria iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ikageuka badala ya kuwa kheri wanaoiona ikawa ni laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ni hatari sana kwa hiyo wewe kufanya jambo ukaona wafanya kheri kumbe walaaniwa kwa nini kwa sababu ile unaoiona kheri wewe unaoifanya waifanya nje ya misingi ulioteremshiwa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haijalishi kuwa wewe waona ni kheri haijalishi na kila mtu wa batil aweza kujivuna akaona kile anachokifanya ni kheri hata Firaun Firaun alikuwa katika yale mambo akiwafanyia watu wake awaambia wamwache dharuni aktul Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi alfasad mimi naogopa hata Firaun pia awaogope watu dini yao mimi nawaogopea nyinyi huyu Musa wabadilishe dini yenu ama adhihirishe katika ardhi ufisadi muharibifu uharibifu na Firaun awaambia watu wake ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad mimi siwaongozi isipokuwa njia iliyo sawa kabisa iliyonyooka kabisa hasa Firauni mwenyewe asema na ni Firaun hata haya ana asema yeye pia yuongoza watu katika njia ya sawa hivyo wao watarajia myahudi haoni kama yuko sawa yeye aona yuko sawa vinafanya na uovu alikuwa nao afaman zuyina lahu suu amalihi faraahu hasana amepambiwa amali yake mbovu akaiona ni njema sasa wewe waonaje yule muislamu anayefanya bid'ah ile bid'a anaoifanya aona ni uongofu bali amuona yoyote anayeipinga ile bid'a kwa nini ni mpotofu <clears throat> namsikia mmoja akizungumzia kuhusu wale wanaokataa kama anavyoita kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaibu asema hawa nyie hamwaelewi mlengwa ni mtume hapa angushwe hawa wamlenga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamwangushe ndio malengo yao hawa wewe wafikiria bid'a imemfikishia mtu mpaka waislamu wenzake kuwazungumza kuwa hawa wataka kumwangusha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam طيب basi kuna uislamu gani baada ya hapo na huyo anayezungumza maneno kama hayo ayazungumza akiwa aitakidi kuwa anachokizungumza ni haki na kila anachokitetea katika batil kuwa ni haki hivi mwashangazwa asema mtume sallallahu alaihi wasallam ayajua yaliyoko katika lauhul mahfudh ni mwashangazwa na hilo mpo kiufupi ni wale wanaosema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sema hakuna mbinguni wala ardhini anayejua ghaibi isipokuwa Allah peke yake aambiwa huyu amfanyie uadui mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii ni Qur'an ya akhi ni Qur'an ndio inazungumza ama wewe waelewa vipi aya qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah alafu lau kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ametukataza sisi tulitaja hapa hadithi ya wale vijakazi waliokuwa wakisherehekea ile harusi katika yale mashairi waliokuwa wakiyasoma wakisema na sisi tuna nabii ya'lamu ma fi ghadin ajua yale yatakayotokea kesho mtume sana sema la hapo hapo yani bimaana mimi sijui yatakayotokea kesho wama tadri nafsu madha taksibu ghada hakuna nafsi inayojua nini itachuma kesho hakuna nafsi yajua hivi hii ni Qur'ani yatufundisha hivi na ndivyo anavyotufundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukiangalia katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa min ahli almadinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum wewe huwajui kuna watu katika wanafiki wewe huwajui sisi tuwajua ambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa atakuja na aya basi <laughs> Allah jamaa tabu sana ah, asema alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada lirrasul kusha shamaliza mjadala hapa yani wewe mpumbavu waona watu wa sunna hawakuwa na hiyo aya yani uje wewe zezeta ndio utaelewa hii aya watu wa sunna hawakuiona hii aya nilikuwa wakiipita wairuka sio waelewa maana yake hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam jambo la ghaib niende anayemjuza sio kwa yeye wajua ghaibu kwa mangapi katika yale ambayo yaliyotokea huko nyuma katika qasasul anbiya na mengineo Allah subhanahu wa ta'ala amemjuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam akamwambia hizi ni katika ambaul ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha la wewe wala watu wako walikuwa habari hizi hawana kabla ya mimi kukueleza haya ambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi lau kama mtume wetu sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yuwajua ghaib angewapeleka masahaba wake kwenye vita vya Uhud na yuwajua waenda kuuawa hajui ghaib alayhi salatu wasallam lau kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angelikuwa yuwajua ghaib ambao ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala amechimbiwa mashimo na makuraish katika vita vya Uhud akakanyaga na kuanguka ndani ya shimo hajui kama kuna shimo chini yake عليه salatu wassalam na mifano katika tarehe ni mingi bali yatosheleza mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia haudhi yake akazungumzia wale watakaozuiliwa katika haudhi na namna atakavyowatetea wale malaika watamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri ma ahdathu ba'da wewe hujui yale walioyazua hawa baada ya wewe kuondoka innaka la tadri ma ahdathu ba'daka wewe hujui yale waliozua baada ya kuondoka na maneno haya haimaanishi wamshukisha daraja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bali ndiyo mafunzo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hakuna kilichowatia manasara katika kufuru isipokuwa hii ghuluu kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam mpaka wakamuitakidi Isa alayhi salatu wasalam kuwa ni mtoto wa Allah wengine wakapanda wakasema la bali yeye ndiye Allah Allah akasema laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasih ibn maryam kwa hiyo wako watu waitakidi mpaka leo watu waitakidi namna hiyo kuwa Isa alayhi salatu wasalam ndiye Allah ameshuka katika sura ya binadamu lakini ghuluu ya ghuluu katika bid'ah mpaka yampelekea mtu kumtia mwenzake katika kufru kwa sababu lile jambo lake la uzushi alilolizua akamuona mwenzake kwa kuwa hafanyi ile jambo la uzushi basi huyu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam maneno machafu kabisa anawazungumza watu wa bidaa alafu kimwanao mwenyewe anayezungumza yani vile alivyokaa ni mtu joka joka hivi joker yani ukimwangalia kama kalulu kalulu hivi kanyoa ndevu hivi alafu amekaa ovyo ovyo hivi kisha yeye ndo akwambia wewe umpendi mtume sallallahu alaihi wasallam wakati yeye ameshindwa kufuata amri moja tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam sahali afu liha wacha hizo ndevu siziguse ameshindwa hiyo mwenzake ajitahidi kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile Allah atamwezesha lakini akamnyoshia kidole ah mpendi mtume hawa kama ingelikuwa madai ni hivyo tu mara moja mtu akidai basi apewe kile anachokidai ah, basi mngelikuwa mko juu sana kwa hivyo jambo la bid'a vile atakavyoliona mtu ni zuri fal'amalu la yuqbalu hatta yakuna salihan ولا يكون صالحا حتى يكون موافقا للسنه amal haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka iwe njema na haiwi njema mpaka iafikiane na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na katika hii ghurba ya dini ambayo tunao leo na uchache wa kufahamu mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kukachipuka baina ya waislamu mambo mengi sana ya ajabu sana ya uzushi katika dini kuna wengine kama tulivyowataja makusudio yao ni kudhihirisha mahaba yao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam karibuni mtaanza kusikia wakachukulia siku ya kuzaliwa pamoja na kuwa siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam wametofautiana wanaovioni sana bimaana haijathibiti kwa riwaya sahihi ni tarehe ngapi alizaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa imethibiti ni tarehe ngapi alikufa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba hilo wamelidhibiti lakini siku ya kuzaliwa wametofautiana wanaovioni wa tarehe kwa kauli nyingi wao wakachukulia siku ya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sherehe ingawa naweza kusema hii ni zamani zamani ilikuwa ikifika tarehe ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyodai wakisherehekea siku moja sasa hivi ni mbalaa kila harusi ukiali kama harusi unaoalikwa ile familia unaalikwa mahurafi lazima ili jambo utaliona mwanzo maulidi sasa washindwa hii maulidi ipi kuzaliwa kupi huko mtume sasa hii maulidi ya urs maulidi ya harusi hata fanza maulidi mwanzo tushafanza maulidi sijui Sheikh Dana atakuja atazungumza hapa kisha akimaliza huyo atakuja fulani atazungumza hapa kisha kija huyu atakuja fulani ukijishtukia saa tatu tatu na robo tatu nusu ndio basi sasa ndio makamu sasa haya mwasimamishwa eh hey, eh, eh, hey, eh, haya kikaa basi alafu sasa kutatangazwa halua yagawanywa hapa basi kila harusi imekuwa sasa sijui mimi kuna mafungamano gani baina ya harusi na maulidi yani vitu hivi kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na harusi basi ishatosha hiyo a sasa hivi mtatokiwa na listi hapa tena alafu mwisho wa listi waambiwa kama ulichelewa utatusomea tukukuweka katika nini katika barnamiji listi ndefu majina zile sehemu na tarehe ya maulidi lau kama mtu atafuata atafutwa kazi nakwambia ikiwa mtu ajifanya ana ghera atafutwa kazi na aweza kuwa bosi wako ni wewe jamaa la maulidi hapo hapo atakufuta wewe ndio mchezo wewe lakini bosi maulidi watosherekea mazazi mazazi jamani miezi minne sijui mitano salala bado tu twenda tu lakini wao ndio wanavyopanga kuwa washerehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam walivyoona watu wawacheka wakifanya maulidi ya horohoro maulidi ya kaloleni maulidi ya mariakani maulidi ya mazera si maulidi ya majengo si maulidi ya guraya mfano kama hivi jamaa akasema oh kumbe maulidi ya kaloleni si ya mtume ati siku hizi ngala vile watu siku hizi vipi maulidi ya mtume ya kaloleni alhamdulillah ala ni'mati alislam wasunna walaql السليم kila ukiona watu wemshukuru Allah ankupa neema ya Uislamu na sunna na akili timamu hii akili timamu ongeza shukuru sana Allah amekupa akili timamu waweza kupima ukaangalia ukasema huu puzi huu hii si dini sasa kwa hiyo wakajenga jambo kama hili kwa jina la kuwa hii nini ni dini hii ni dini mtaona sasa hivi karibuni mtaanza kutumiwa pia nyinyi listi wapo ya kuonyesha hawa wote hao wamwabudu Allah kwa ibada zao wenyewe ambazo hakuja nazo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wake hawazijui النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه نتوم صلى الله عليه وسلم هكوة خير إسبقوا أمي ونغوز أمواك كتكي خير ولا شرا إلا وحذر الأمة منه قوله ولا يشرك بعبادة ربي أحد أي لا بد أن تكون أعماله خالصة لله لا يبتغي بها إلا وجه الله تعالى بمعنى لزيمة amali zake anazozifanya muislamu ziwe ni kwa ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hataki isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah وهذا فيه دليل على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى نapa mna dalil ya ikhlas kumtakasia yule unayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada وهو يتناول بعمومه إبطال الرياء ومن باب أولى الشرك na hii aya kwa kuenea kwake ndani yake mnakubatilisha jambo la riya mtu kufanya kwa ajili ya kujionyesha na kadhalika mimbabi aula shirki ukataza shirki قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل faj'alnahu haba'an manthura hivi ndio shirki inayofanya amali amali waliyofanya itakuwa kama vumbi lililozagazwa hivi vumbi lililosambazwa na upepo likawa limezagaa kila mahali hakuna chochote atakachokipata mbele ya Allah wale waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal billah qala Allah ta'ala fi al-hadith al-qudsi ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله هنا حاجة نعمل ambao ndani yake mna shirki sababu Allah ni mkwasi yoyote mwenye kufanya amali ndani yake kukawa na shirki Allah atamwacha ile amali yake aende kwa yule aliyemshirikisha na yeye aone atapata nini وهذه الآية الكريمة جمعت بين شرطي قبول العمل وهما نهي آية تكوفو imekusanya baina ya masharti mawili ambao ni masharti ya kukubaliwa amali yakikataliwa haya masharti eh, eh, yakikosekana haya masharti au moja katika masharti haya mawili amal kama ile haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanza al-ikhlasu lilmaabud kumtakasia yule anayeabudiwa amali yako na pili almutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika amali unayofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha salatu al-fajr rak'a mbili na wewe swali vile vile ukiongeza ya tatu utakuwa umeharibu ukipunguza moja umeharibu na kadhalika katika amali zilizobakia umwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam kisha ufanye قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله أمجسف كوا أميومب أموت نوحاي إلي كوا أونجا كوا تهيني ni nani kati yenu nyinyi aliye na amali bora zaidi nzuri zaidi ahsanu amala qala alfudail رحمه الله تعالى في قول تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى عمال نوصفيك وني أحسن عملا إيبي قال أخلصه وأصوبه نيل إلينا إخلاص زيدي نيل يساوى زيدي قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه عمال إلي ينبيك وهين إلى إخلاص زيدي ikhlas zaidi na iko sawa قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عمالي إكيوا نا إخلاص وميفانيا كواجلي الله لكن هيكو كتك أساوة بمعنى هيكو كتك سنة هيكو بليوي وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل نا إكيوا عمالياكو إمفوات سنة سوا سوا lakini hukufanya kwa ikhlas bimaana umefanya ndani yake kukaingia shirki kama ria kadhalika haikubaliwi hatta yakuna khalisan sawaba mpaka iwe na ikhlas ndani yake na iwe katika usawa qala wal khalisu ma kana lillah na amal khalis ni ile ambayo umeifanya lillah umemtakasia Allah amal والصواب ما كان على السنه na amal iliyo sawa ni ile iliyosimama katika sunna Uyangalia hata siku moja na maneno Fudhail ibn Iyadh mwanzo Fudhail ibn Iyadh mshamsikia makhurafa akimtaja mshamsikia makhurafa akimtaja <laughs> mimi sijui labda sijui lakini tumeleleka na wao siku moja sijamsikia kitajwa haya maneno haya ya huyu mwana chuoni mkubwa nendeni mkaangalia wale wataeleza vipi haya wala hutoambiwa hata siku moja maana yake nini yani kuna vitu vingi sana wale awamu wanaowafuata hawa magwiji wa kikhurafi yawapita katika maisha yao hawayajui mambo mengi sana na ndiyo maana wakisikia ah hii mpya hii ah, si mpya iko basi maskini wewe uwafuata sana hao hao mpya utakayopata ni yale mambo mambo yale ndio utapata mpya no, maulidi mpya hii ipi kuna nini unaona vile wacheza wale vitoto basi utapata mpya hizo tu lakini hutofaidika ilmu mpya ambayo jana ulikuwa huijui ah, ah. ni yale yale mambo ya kawaida lakini toka babu zetu liona hivi masala si babu zako wala babu zake fulani masala ni kuwa je hii ndio dini ya Allah au la ndio mizani inayopimiwa maal asaf ya akhi kuna baadhi ya watu wame ili jambo wamelihami la bid'a wamelihami kisawa sawa na ukichunguza ndani makini sana utakuta kuna masalih ya kidunia mengi sana ndani yake mojawapo ni vile watu wanavyochukuliwa katika mshtama watu wote bwana hawa wakija waniinamia mimi bwana wanibusu wanifanyia alafu nije niwaambie ya mambo mbida haya wanaoyafanya sio tangeuka bwana twende tu huko huko jamaa wenda tu wa hadha al-athar adhim marwi an hadha al-imam wa huwa min ajillati ulama أجلة tabiin hi athar hi akhlasu wa aswabu ya fadhil ibn عياض ni athar adhim iliyopokelewa kwa huyu imam miongoni mwa maimamu watukufu katika wa tabi'in الفضيل بن عياد تابعي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله عمل جيماً إلى أليو يبند الله نمتم واكي والله أتوزي كجيو سيسي جامب أمبال الله أمير يبند نمتم واكي صلى الله عليه وسلم أمير يبند إلا كوكرودي كتك قرآن نسلنا la sivyo ukituambia leo kuwa bid'a fulani aipenda mtume sallallahu alaihi wasallam tutakuuliza ameipenda wapi wapi amesema yoipenda ya amali ikiwa huna basi usiseme jambo ambalo huna ilmu nalo utakuwa muongo qala wa huwa almashru'ul masnun na amal ambayo ameipenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni amal ambayo Allah ameiteremsha katika sheria yake na ipo katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه سببه عمر بن الخطاب رضي الله عنه alikuwa akisema katika dua yake anapoomba Allahumma ij'al amali kullahu salihan ay Allah jaalia amali zangu zote ni njema salihan yani ala sunnah واجعله liwajhika khalisa na ujalie amali zangu ninazozifanya ziwe ni kwa ajili yako wewe Allah kwa ikhlas wala taj'al li ahadin fihi shay'a wala usijalie kwa yoyote yule katika viumbe chochote katika amali yake na kitu pale yani nisimshirikishe Allah na yoyote yule kwa kujionyesha au kufanya kwa ajili ya watu kunisifu hiyo ni khalis kwa ajili ya Allah kwa